Poemo ordigita reimo. Nun tempo oni recevas, tra la sociae retoi, multe da messagioi. Anto quelca tempo mi recevis portugalinguan poemon, Casa Arrumada, scribitan de la brasilia poeto Carlos Drummond de Andrade, 1902-1987 li estas una e la ple conata e brasilai poetoi. Sed strange, ec in la portugal lingua Wikipedia, articolo pri li estas suffice malgranda, cae in la esperanta Wikipedia trovigas nur eta articolo, in cio esas presco plida malgrava informoi ol gravae. Shainas al mi ancau strange, che oni donas ret ligiloin al du articoloi qui pritractas du poemoin traducitain al esperanto, sed in tiui articoloi oni nur donas quelcan informoin pri ili, cefe pri ciam la poeto scribis ilin, cae cie ili estis publicigitai, cae estas farita analizu pri ili. Tamen mancas la textu de la poemoi. Titoloi, Mancemane, cae La homo, la voyagioi estu kiel ein, Carlos Drummond de Andrade estas considerata de multae la plei influa Brasila poeto de la dudeca iarcento. Li uses libera in versoin, cae ciu tagan lingvon, cae plei ofte pritractis ciu tagain temoin. Serciante in le interreto, mi vidis che la poemo, cien mi ricevis, estas commentata in multae blogoi cae ec declamata in quar videoi. Char gi esta suffice caracteriza por la poesio de tio poeto, mi traducis gin. Ordigita hemo. Ordigo la hemon ciutage, tage, sed ordigo gentiele che post restu tempo por vivi in gi. Ordigita hemo estas tiel, loco organizita, pura, cun spazio por movigi cae bona eniro de lumo. Sed por mi, heimo devas esti heimo, ne chirurgia centro, sceneio de telenovelo. Estas homoi quivi malsparas tempon purigante, sterilizante, arrangianta la mebloin, pufigante la cusenoin. Ne, mi preferas vivi en heimo, in quio mi vidas, cae perceptas tui, citie estas vivo. Hemo cum vivo, por mi, estas tio, in cio la libroi eliris e la bretaroi, cae la ornamajoi ludante changas siain locoin. Hemo cum vivo, havas fornon elusitan pro uso, pro troa uso por la abundae mangiajoi, qui vocas in alla cuireia tablo sofo sin maculo, tapicio sin tirita veftero, tablo sin marco de glasso. evidentas que temas pri heimo sen festo, cae se la planco ne havas gratajoin, estes protio que niniu tie danzas. Heimo con vivo por mi havas baneion con perfumita vaporo postag mese, havas tier queston por urubajoi, in quo oni conservas snuretoin, pasporton, candeloin de nascidita creveno, cion cune. hemo cum vivo est tio, in quion oni eniras cae sentas in bonvena, tio cio ciam est preta por ge amicoi, ge filoi, ge nepoi, ge in la dormo chambroi, se eblas, estas as lito tucoi renversita de homoi, qui ludas au amindumas ie iu ein horo. Ordigo la hemon cio tage, sed ordigo gentiele, que post restu tempo por vive in gi, cae reconi in gi vian locon.